radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 284 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. arranca el pim-pam-pum quan estem en directe als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, a casa nostra, als estudis de Radio Trama. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, aquest programa que, com cada setmana, pretén portar-vos el bo i millor de la música combativa. Com sempre, presentarem a la gent que avui ens acompanya aquí a la taula de Radio Trama en primer lloc, el Mestateca és el que toca aquestes màquines infernals que de vegades funcionen i de vegades no d'allò més bé, el que fa que aquesta nau vagi endavant. El nostre estimat Riqui, què dius, bonic, com estàs? Ei, molt bé. Avui ha sigut un, un inici preprograma força accidentat perquè m'ha petat la màquina en, en primera instància, l'hem recuperat i llavors amb l'alegria la, ens hem ficat a gravar cunyes, sí. tenim cunyes noves. Fa estona que, que estem per aquí. I res, encantat aquí d'estar amb el trio de tardor que crec que ens marcarem d'aquí en sí. endavant. <laughs> Sí, ho diu molt bé el Riqui perquè a l'altra banda tenim a la nostra companya de vida, la nostra estimadíssima Noelia, que avui també ens ve aquí a acompanyar el Pim Pam Pum. Què tal, guapa, com estàs? Bona vesprada, molt bé. Molt ben acompanyada, amb ganes de fer el meu segon programa i bé, he trobat uns temes que tinc ganes de compartir amb vosaltres i que espero que us agradin. Ben carregadeta que vens avui, eh, Noé? Sí, sí. Clar que sí. Mireu, per aquelles que no sabeu, som un programa de música combativa que fa gairebé 10 anys que funcionem i que, i que barregem diferents estils i, i músiques diverses. El programa d'avui el podem dedicar a tota la gent que fa un any va fer possible el referèndum a Catalunya, vam votar, vam guanyar i som república. 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, com va dir Vicent Andrés Estellers, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. I en això estem, en el combat, i pel combat pretenem acostar-vos les millors cançons de lluita, les millors lletres reivindicatives, melodies de guerra i música de trinxera, perquè aquí estem, atrinxerades, per a patades a casa nostra, al casal independentista i popular Can Capablanca, parafrasejant a Fermín Muguruza, com veus, les nostres màquines no disparen, però sabem bé on apuntem, tot i que no vegis la bala. Prepareu-vos bé, perquè això és, i així comença el pim-pam-pum. pum Eh, bé, me vaja, wow, entro, wow. entro desmarcat. Tenien, tenien ganes de dedicar-ho a tota la gent que va, que va fer possible l'1 d'octubre de, de l'any passat i que estem en, en la setmana de, de... Un dia que durarà anys, sí. com, com no, diu el David Borràs. No oblidarem mai i no, i no els hi perdonarem mai, clar que sí. El David Borràs, el Jordi. <laughs> <laughs> és que tinc un... Hola, que fort. Tinc un amic de la infància que, del col·le, que anava amb mi a classe, que es deia Jordi Borràs, i el seu germà es diu David Borràs, no sé per <laughs> què. ja has confós. Sí, sí, no sé per què. Has confós germans. <laughs> Què, avui començo jo amb la musiqueta, Avui comences no? tu, clar que sí. Lligueu-vos bé els cinturons, que avui anem molt carregades de bona música, combativa, i esperem que us agradi. Una salutació al Manolo i la Lola, que sí. ja heu vist que la intro del principi avui he començat amb el Manolo. Sí. La tenia guardadeta per quan ens deixés aquí... Al, per no al... trobar-ho tan a faltar, no? Clar que sí, clar que sí. Ja les trobem a faltar. S'han anat a Xile i bueno, des d'aquí els, de, els, de, els hi desitgem perdó, el, el millor per, pels dos i, i que tornin ben aviat i que s'ho passin d'allò més bé. Jo no me'n vaig ben bé a Xile, me'n vaig a Colòmbia i us presento una novetat aquí al Pim Pam Pum. És un cantautor que es diu Abajo también la ley. Des del seu disc, no sé de quin any, perquè he trobat molt, molt, molt poca info del xaval aquest, Eh, el seu disc es diu Para que todo esto acabe. El tema es diu Fascistes o antifascistes. Arranca el pim-pam-pum. se cuenta que se puede pensar por sí mismo. Andan en pandilla y piensan igualito y atacan a los que no quieren ser sus amigos. Oh no. el brazo. Su modus operandi es mintiendo y amenazando. Se llaman a sí mismos revolucionarios, pero no veo el antifascista en ningún lado. libertarios, cuáles solidarios, aquí no hay igualdad. Hay amenazas y terror contra el libre pensador. ¿Cuáles libertarios? ¿Cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad. Hay amenazas y terror contra el libre pensador. Excel s'inici, eh? Eh? ¿Os ha Sí, sí, así tranquil, eh? Molt guapa. Molt bé per començar. de guerra, melodías... de trinxera, clar que sí. Avui he rascat a la meva supercarpeta de, can de cantautors anarquistes que tinc amb un munt de coses encara desconegudes per mi mateix. Clar que sí. Això era una i av avui quan preparava el programa Le... Ja el tenia descarregat de fa un munt de temps i avui m'ho he escoltat i he dit, vinga, va, va, aquesta, avui, aquesta hi entra. Aquesta entra molt Contra... bé per començar. Molt Clar guapo sí. el tema, sí. Molt guapo. Contra tota autoritat, eh? Molt guapa. I tu què, Noé, amb què segueixes? Doncs... La Noé tirarà la seva primera bala? Sí, per començar porto una col·laboració. El tema es titula Arrels i Cultura i és una col·laboració de La Raï, de Supabasi i Menino Man amb un grup que, que he descobert que són del barri de Benimaclet, de, del País Valencià i es diuen Benimaclet Club Esca. És un grup que es va formar el 2008 i està format pel Bolo a la bateria, el Piti al baix, el Pasco al teclat i programació, l'Arnau és el guitarra, l'Albert a la trompeta, Abel al saxo i el Marcos al trombó. Algun d'ells són, no sé si us sonen els noms, són membres d'altres grups com Espencat o Brimpàs... déu són una bona tropa, eh? Sí, sí. I bé, doncs la, la, la seva música una mica el que fan és eh, compaginar versions de grups clàssics de ska amb temes de bandes més contemporànies. A veure, a veure què us sembla. Avui comences amb caviaret, eh? Sí, no, eh? sí. Fum-li. New musical, this is coming your way. Original Benimaclet, Cubscal, alongside Valencian Cruise, I will say. Hmm. Arrels i cultura, perquè són les nostres arrels, sí. La raïf, Benimaclet, Cubscal, Supa, Peix, Jan, Minino, Mani, legendario. Oh, oh, arde el escenario, dinos que no con la cara y que sea un sí. Vuelven los crazies, tengo rude, sacude tu esencia, sube el volumen que arda Valencia, déjate llevar y siente nuestro aliento, ese y la raíz fría sobre cemento. a parar. A nosaltres tothom a ballar. Arrels i cultura des del País Valencià. Representa les arrels i la nostra identitat. I escriurem la història de les nostres vides amb cançons que es porten de nord a sud del país perquè la música no Arrels i cultura, què us ha semblat, nois? La Noé destapant el pot de les essències, <laughs> brutal, brutal versió de My Roots and My Culture, de, bueno, amb, aquell, amb aquella melodia tan, tan reconeguda del Mrs. To You Rudy, mm -hmm. espectacular, espectacular el caviar quin que t'has tirat. Eh? Quin flow <laughs> per començar. I ara li toca l'Isma. T'has ficat el llistó ben amunt, eh? Sí, sí. sí. Eh, a, mm. a mi la veritat és que em costarà anar avui darrere de la Noe perquè temazo a temazo em donarà bastanta canya i aquesta la veritat és que la primera ha sigut una, una passada. Temazaranga no per la vena, per Diola de la Noe i ara em toca a mi i jo us presentaré el Xento, que és un, és un MC de rap combatiu i emancipatori de, des, de, des de Vilassar, al Maresme Lliure i Tropical. És un tema que, que té a veure amb, amb la dedicatòria d'avui, que és per la gent que va, que va currar-se l'1 d'octubre però que ja veureu que, que és força crític amb, amb tot el tema. Després en parlarem més. Des del vídeo que va sortir el dia 30, just el dia abans de l'1 d'octubre, eh, és un tema que es diu La traïció dels líders. Aquí us la deixo. rendits, s'han desdit, tothom cap a casa. Encara dels putos partits, ens ha pervertit. Govern farsant, govern de cínics de merda. Recorda que el teu vot val lo que les seves promeses. A la fiança han arruïnat jugant al pòquer de pena. Ens han utilitzat i ara ens donen l'esquena. La traïció dels líders és històrica i la resposta del carrer amb el govern és simplement pel puto groc és quasi patològica. Es pot fer de tot menys el ridícul en política. Ens són les promeses que ens van fer la llibertat. Ens van llançar les urbes de l'estat. Ens són els esforços que ara ja no serviran. això és la traïció dels líders. I ara tot ha estat per L'estat s'atura en foc i el feixisme amb la força. Els putos llaços grocs són el símbol de la derrota. Per fer la llum haurem de lluitar a les fosques. Sempre és difícil caminar amb el vent en contra. Digueu sent perquè res no val, perquè res serveix i a per què va. Expliqueu per què us feu enrere, el partit del càrrec la cartera. De vergonya us caiguin les caretes, morin els trepes i prou de mentides. Vull que vull que aquí el govern i que morin els trepes, morin els trepes. Si el Parlament ja no mana, digue'm tu per què no crema. Fotem-li foc a la cova dels lladres de somnis que el poble traeixen. Si el Parlament ja no mana, Digue'm tu per què no crema tot el poder al carrer que dels líders demà només en quedin cendres. Ens són les promeses que ens van fer la llibertat. Ens van llançar les urpes de l'estat. Ens són els esforços que ara ja no això és la traïció dels líders i ara tot està en barret. Es van omplir la boca de democràcia i l'1 d'octubre la democràcia els va passar per sobre. Vam votar i vam decidir. Els polítics no són ningú per ignorar, per canviar o per pervertir el resultat del referèndum. Són representants i han d'obeir o fotre el camp a casa seva. I ens en van prou fum. Ja ens han fet prou xantatges i ja ens han insultat prou la intel·ligència. República o dimissió. Que marxin. PDeCAT i Esquerra implanteu la república o foteu el camp. Rates de claveguera, macagondena. Després tothom aplaudint els Mossos i després són els putos eh, Mossos els que atonyinen a la gent d'esquerres. Vergonya us on hauria de fer. Eh, jo diria directament que fotin el camp perquè aquests no implementaran res en sa vida. Estic d'acord. Amb aquesta gent no hi, ha, no hi ha camí, no hi ha independència i no hi ha de res i el que ha de fer és eh, el poble tirar pel dret i, i, i agafar el que és seu. La veritat és que és una vergonya com està anant tot el tema del procés, amb, amb tot el que s'havia fet i tot el que s'havia aconseguit i, i, i que ho estan tirant a, a la brossa quatre, quatre garruros de, de la política. Però bueno, aquí estem per dir-los les coses a la cara i no, i no callarem, clar que sí. Déu-n'hi-do, quin temacle t'has marcat. Tio. Bueno, el, cent, el Cento, el Cento és un, és un màquina i diu les coses, es poden dir més, més altes però, però més clares segur que no. La veritat és que tot una joia aquest, aquest la tradició dels líders. Més música combativa, anem a la, a la segona ronda. Mira, jo et seguiré amb un hip-hop, però lo de les lletres combatives no, no tant. Va, no. És, més de, és més de gresca i a més és un tema que, Isma, ja el coneixes, perquè me l'has passat tu. <laughs> és tremendo, doncs. Jo no el coneixia, me l'has passat tu, m'has dit, va, que això t'agradarà. És un tema d'un xaval de Lleida. Però, tam de però també és crítica, eh? també és música combativa, li sí. fot molta canya... Bueno, explica-ho. Sí, sí, sí, sí, sí. No, explica, explica. Que, tu la... no, que, li, que li fot molta canya a Barcelona i a tot el projecte de ciutat que hi ha al darrere i bueno, és un, és un lleidatà que, que va cap a Barcelona i es pensa que trobarà una cosa i se'n troba una altra, no? El Kamaku, tema es diu Kamaku. Alo Kamaku. I, I gràcies, Isma, per, per haver pensat en mi quan... <laughs> La, la gardela del Puig. Realment, amb moltes coses que diu m'hi puc sentir identificat com, <laughs> com qualsevol lleidatà. I, i és versió d'Orixas. Sí, la base és un, és un remix d'Orixas. Ja, lo cubano. Vinga, catem-ho. lo que maco quan volen dir Paco diuen Paco fumant pitis al parc passant el rato Eh, per Barcelona no hi passem tractor a lo que maco quan volen dir Paco diuen Paco fumant pitis al parc passant el rato Eh, per Barcelona no hi passem tractor vaig sortir preparat des de l'aeroport del Guaire, destí final, el Prat, jo venim per l'aire, xerraire, gangsta, guapo i pericaire. Vaig marxar lluny deixant enrere les desgràcies, buah! I vaig arribar a aquesta City Beach i sí que hi ha skyline, palmeres, guiris, pirris i la torre va, una gran titola gegant, el cel coronat, però bueno, em vaig assustar, venia amb il·lusió per fer coses grans, això sí, tot era molt gris vulgar, com ho faria jo per esporgar el camp, a lo que maco, com volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passa un tractor. A lo que maco, quan volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passa un tractor. No hi ha qui em pari, ni tampoc qui m'aparti, però pilla el metro quina Pari per treure el tiquet d'en Quinchi Barri. Cerveza mira, amigo a San Gervasi, volia platja i ara em trobo una mani, una anglesa dient-me té mi pànic de plàstic, esta ciutat és de puto plàstic. Ja m'ho va dir lo Pepito, a Barcelona que ja has de fer. Si no teu lloc està, ja el fem entre Aitona i el Matret. Així que millor tanca el pico i ves a plegar cargolets, que callat estàs més listo i a la boca no t'hi entre pets. A lo que maco, com volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitint al parc, passant el ràdio. Per Barcelona no hi passen tractors. loca maco, un volen di digo en paco, fumant pitis al parque pasan el rato. Per Barcelona no hi passa entrar ja n'estic fins als collons de pixar al carrer, de beure i no fer res, també dels culers, de les cotorres i anar amb skate, del primavera i dels hipsters. Vull tornar amb les cabres i ser pastor, si es quiere fer algo que m'apleni el cor. No està pel magma i quedar-me mort, si sentes boldams i ja vaig tot. Vull tornar a Lleida, la meva pàtria, millor la llonganissa que la botifarra, li follin a les seques, millor calibades, papada, se t'aplene tota cocina. Tu cada dia ets molt més docina. Barcelona sempre se les tira d'utopia. M'entorno, o rebo el món turista. Vigila, no robi la dignitat d'un carterista. A lo que maco, quan volen dir Paco, diuen Paco. Fumant pitins al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractors. A lo que maco, quan volen dir Paco, diuen Paco. Fumant pitins al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractors. sortir al parc i passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractes. A lo que maco, quan volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractes. Quan volen dir Paco, diuen Paco, l'Antonio, l'Alfredo, eh? Això, això és, és el molt... parque crac, estem un rato. Eh? Exactament. Crec que no ho he dit, és el Jung Rajola. I de nhi quin temazo dels orixes que s'han marcat a lo camaco, Espectacular tema no? eh? Tu deies que no, però no, no ha desmerescut en absolut no, no, jo no he dit el contrari, eh? que per això l'he portat. Perquè de les terres de Ponent, d'allà on tu vens. Brutal. Bon flow, bon flow, bon que flow. també es marquen aquí. Molt bé, doncs anem amb la, amb la, segona, amb la segona ronda. Seguim, seguim, de fet, amb la segona ronda. És el torn de la Noé. Noé, què ens portes? Sí, doncs mm, porto una versió, una altra versió. Uh, aquest cop de l'Areta Franklin, del wow. tema Think, que es titula Mi cuerpo es mío, i és d'un grup mm, que es diuen Repercussion, que és un col·lectiu musical de Madrid i bueno, barregen diversos tipus de música, com el rigui, l'esca, la cúmbia, el fungo, fins i tot el rock. Que no és la primera vegada que venen aquí al programa, de fet, perquè una cançó ja me la vas, ja me la vas donar tu, sí? de, de, la, sí. de les repercussions. I és més, la o sigui, a part d'aquest tema que porto, que, que a mi m'agrada bastant, ja el sentireu, o sigui, he estat indagant una miqueta i tenen un àlbum concret que és Nuestro Turno, que està format per 11 temes del 2016 que, que val molt la pena que, que l'escolteu perquè hi han temazos que segur que algun dia o altre els, els portem aquí. Ja ho t'anem i tant que sí. Ara anem amb Mi cuerpo es mío. se puede. Campeonaca, eh? Espectacular tema <laughs> zarrangano que s'acaba tirada, no, eh? déu nhi eh? Com, com has vingut avui. Estem de versions, eh? Perquè portaves la de My Rules and My Culture, sí. després també hem portat la d'Orisha, serà la de la d'Areta Franklin, déu nhi déu nhi Quines versionagues més guapes que estan sonant avui al pim-pam-pum, eh? Molt bé. Molt bé, molt Qui bé. continua ara? Continuo jo. Mireu, uh, seguim endavant amb aquesta edició 284, seguim els estudis de, de Trama, esperem que us estigueu passant la mar de bé. Seguim sense cunya? Seguim sense cunya, tot arribarà, <laughs> tot arribarà, que tenim cunyes però tot arribarà. El, el, següent, per, el següent grup a, a passar per aquí són el Segurra Taquito, que és aquesta banda guipuchi d'esca punk rock formada el 2008, amb l'Iker a la veu, el Junen en el bas, eh, l'Oranza a la guitarra, l'Íñigo a la trompeta, l'Aretxe al trombón i l'Iñaki a la bateria. A més, no venen soles, venen molt ben acompanyades pel Diluvi, és un tema que també tracta el, el, el, el tema de la dedicatòria d'avui, eh, extret d'un vídeo líric que va sortir també el 30 del 9, just el dia d'abans de, de l'1 d'octubre, i es diu, tal com us he dit, 1 d'octubre. Albur de Taquito cantant en català. Gràcies per aquesta joia, companys. Temazo que s'acaba de marcar l'Isma, eh? déu nhi déu nhi com hi anaven. I com t'agraden als grups d'Euskal Herria. Eh? I tinc debilitat. A més, avui és un dia especialment important en aquest sentit perquè ja veureu que porto força bandes d'allà per, per diversos motius, no tots agradables, però, però escoltaré molta música i molt bona música d'Euskal Herria, i tant que sí. No cal ficar-li el itis al final, hi ha germanor al poble, no? No és ni basquitis ni català. No, itis, no, no, són... és dos pobles que ens estimem, que s'estimen perquè Exactament. comparteixen molts fonaments de, mm. de certes lluites. I tant. Mm. Mireu, en, en aquest cas el que, el que han fet és un, una cançó preciosa pel, per l'1 d'octubre i, i juntament amb la gent del Diluvi, bueno, tota, tota una joia, com us dèiem. Eh, sí, la, la cunya arribarà, però, però tranquis, eh, que, sí. que, que tot arribarà. Però jo, jo crec, crec que, que és el moment... Re retallaré, editaré el programa i l'enxufaré allà al mig sense que, que es noti. E-, és Bé. moment ara, si no us sembla malament, d'enviar un missatge, una abraçada al Pau, i a l'Eric. I tant, els nostres no? companys Pau sí, i Eric, sí, que avui tampoc abans, han pogut ser aquí. Abans he, he parlat del Manolo i la Lola que havíem fet el saltet, però no ens sí. hem oblidat. <laughs> Del, Manol, ai, del, del, del Pau i l'Eric, que avui no, no poden estar aquí. L'Eric, el, el nostre company de llibres combatius, i el Pau, que, que fa molts dies que no el tenim aquí perquè està, està currant, l'Eric també. Tant de bo... Està pendent, està pendent de fer el... Cada cop ho tenim més lligadet, això sí. de, de, tri... de trobar un dissabte, un cap de setmana, on... sí. que puguin venir com a mínim el Pau. Que... Sí M'agradarà coincidir amb ells també. Serà molt sí. guai, serà un programa que, li tenim moltes ganes i, i ben aviat eh, en sabreu més. I seguim amb el programa, no? Ara crec que és el torn del Ricky. Vinga, va, jo començo amb les guitarretes. Us sí, aviso que... Ja, eh? Eh, anem, eh? jo ja em deixo... Anem, anem, anem, clar que sí. Em deixo d'històries i me'n vaig <laughs> cap a Olímpia, que és la capital de l'estat de Washington, a Estats Units. A Yanquilàndia. A Yanquilàndia. És una banda de que, del moviment aquest Riot Girl, Mm -hmm. Es diuen Bikini Kill. Wow! Sí, no? Però, són, sí, però aquestes sí. són unes clàssiques, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Això és de l'any 1900... El tema que porto és del Pussy Wiper del 1993. Yeah. Com es titula el tema? El tema es diu Rebel Girl, <laughs> que no se m'oblidi. <laughs> I res, només, només comentar que que són unes activistes de, o eren unes activistes de la lluita feminista. De fet, és quan es van juntar, eren estudiants totes, i es van juntar per fer una revista que parlés sobre feminisme i aquestes coses. I al final, no sé si van fer la revista, però el que sí que van fer és, és aquesta banda. Mira. I lo de les reivindicacions anava més lluny perquè es veu que a, a molts concerts, a, a mig concert, mm, deixaven pujar a dones que haguessin patit algun abús mhm. sexual mm -hmm. o d'un altre tipus, no? perquè expressessin, perquè donessin totes les problemàtiques. sí. Els donaven l'espai. I molt interessant i, i res més. Ai, quines que, ganes d'escoltar el tema. Que comencin les guitarretes amb les Bikini Kill Rebel Girl.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 No, no. Ben, ben trobada, ben buscada, la veritat és que ens encanta cercar i trobar aquells temazarranganos que fa temps que no han sonat o, que, o, que, o de grups nous o de, o de treballs nous de grups que tothom coneix. Eh, són, són o que ens inspiren alguna cosa no? ho trobes per casualitat, t'inspira eh, alguna cosa i decideixes portar-ho. No va. perquè sigui novetat, no perquè siguin uns grans clàssics, sinó perquè... Ens en fem un far, eh, de buscar. Per aquelles que ens escolteu, sapigueu que aquí som unes mineres de, de la bona música combativa, que ens fiquem allà on ningú arriba pràcticament i ho fem en català perquè és la llengua en la que ens han educat i és la que, és la que ens agrada. Seguim amb aquesta edició 284, ara és el torn de la Noe, que tira un nou tema zarrangano en la seva línia, que portes guapilla. Doncs el tema que porto, eh, us volia comentar que em feia gràcia perquè no és un homònim, sinó són dos homònims. És biunom, biomònim? Biomònim. Per vale, què? Us explico. Vale, vale, vale. Doncs perquè el grup eh, es diu Desgavell. El tema que porto eh, es titula Desgavell Showtime i el disc és Showtime sense desgavell, sí. però és biomònimament parlant. Sí, que ho sembla. Ah, eh, vale, vale, vale, és biomònim Vale, vale, vale, vale. Està bé, eh? però Entra... el, el repòquer ja saps què és, grup, cançó, LP. Però bueno, sí, està sí. bé, està bé. I ciutat natal. Això <laughs> ja això ja és rizar el rizo. No, mira, ara sí. què ho dius, Riqui, uh, ah, són de la Safor, de, del País Valencià. I és un grup que es va formar al 2009 i està format per mogollon de penya com el Barrabàs, el Marc, el Guillem, el Llopis, el Borja, el Joan, el Jesús i el Gerard. Un munt de penya fent bona música. Fom lituanyina. Fom lituanyina. fesols, que les llums ja s'apaguen, els infants ja dormen i s'apreparen les iades del cau, xen les rates. La banda més bandarra, més macarra, no n'hi ha. La barra ja s'amaga, ja s'apaguen els fanals. És la farsa, la tabarra, la fanfària del time. Passen i vegen comença la funció de time. Mas go on, agarres al seu silló conseller que amb diners fa malabars. Tenim assetge jutges corruptes de jutjar. I abracadabra, Fabra li ha tocat un altre primer premi en la loto de Nadal. Tenim un domador que és policia nacional que a base de porrades fa callar els replicants. Tenim una fallera que saluda al personal i una gran foguera pa cremar els renegats. Amb la dona barbuda que li diuen Barbera farem de la memòria un cementeri més modern. Tindrem una vinguda que ens arribe fins al mar i no un presentador, tenim tot un canal. bona. Yeah! Mare meva. Espectacular, no? Ens ha agradat Desgavell? Ens ha encantat Desgavell, des del País Valencià també. Sí? Avui vens molt valenciana. De la Safor, sí. Molt valenciana i molt russa. No? I molt russa. I, aquesta... i tu vens yanqui i jo vinc euskaldun. Clar que sí. Aquí tenim música diversa d'arreu del món i ens encanta que la gaudiu. Molt bé, doncs seguim endavant. Què, toca tu? Sí, em toca a mi. Mireu, us porto un grup que ja fa, fa poc que vaig portar, però que com que estan traient nou CD van, van, van deixant anar perles de les bones. Oh, són, vai, són ja. Mafalda. Sí, són... ho he vist, ara ho he vist. Mafalda. Porta Com un... anem avui, tio? Quin... És que flipareu amb <laughs> aquesta cançó, eh? Mafalda, aquest grup de, de València, de música combativa, format al 2010, amb el Marcos, la Vera i la Bàrbara a les veus. Vime a la bateria, Antoni Iberto a les guitarres, Mario al baix, Ximo a la trompeta Lucía i Lucía al trombón. És un tema, és el segon avançament, com dèiem, del quart disc de la banda, que es dirà Palabres formen caos, que sortirà, sortirà aviat. I és un tema zarrangano que porta com a títol Mi pena i mi suerte. Te Melodie. Der Faschistas, Machistas, Uah. Mi pena, mi suerte, Mafalda partint la pana, reventant Can blanca. Cosa semblat? Bé, bé, bé, Isma, ja aquí has pujat el nivellón. Eh? A tope. ah, no. yeah. O sigui, nivellón en el sentit d'intensitat musical. Sí. és que aquesta penya foten, foten unes fusions molt guapes de música i les lletres ben combatives, la veritat és que val molt molt la pena. Tots els treballs que treuen Mafalda tenen una qualitat excelsa i aquest no, aquest no en serà un, un de diferent. Que va, ganes de que surti el treball complet i... Moltes ganes. I moltes que ens ganes. podem repartir una miqueta. No? <laughs> Estic ahí al, al quite. Sí, sí, jo a casa he de vigilar perquè l'Isma em va traient temes, saps? És com, bueno, m'amago, eh? m'amago perquè no vegi què, què porto jo. I tu a mi, carinyo, clar que sí. Palabres formen caos, aquest, aquest CD amb ganes que, que tenim que surti i bueno, estarem molt, molt atentes. Mafalda mai fallen. Parlant de robar-nos cançons, eh, no ha fet falta, perquè es veu que l'Isma portava avui el Scream i a última hora... Ha decidit que no. Ha de que no perquè, per lo que sigui. Ja però, jo, estat... però jo he decidit que sí. Jo, per la meva banda, a casa <laughs> meva, sense saber el que feia l'Isma, jo he decidit que sí que portava el Scream. Clar que sí. Perquè em vaig donar compte que mm, fa uns quants programes van treure el, van posar el, el single d'aquest disc que van treure el, a l'abril d'aquest 2018. Cert. Vam treure el, el tema homònim, sense excuses, <laughs> però no n'havien portat cap més d'aquest disco. I jo avui me l'he estat escoltant i hi ha, a part del single, hi ha una altra cançó i un parell de versions. Hi ha una versió, una de Cock Sparrer oh. i una de, que és la que porto dels Turbonegro, que no els coneixo gaire, però devien fotre una canya espectacular sí. perquè això, mare meva, mare meva. Es diu Prince of the Rodeo. Fom-li, Tonyina. Fom-li. Molt bé, doncs seguim endavant amb més música combativa. Continua aquesta edició 284 del Pim Pam Pum. Això no s'ha acabat, això arriba tot just a, a l'equador del, del programa. Eh, prepareu-vos bé, si, si us està agradant, prepareu-vos bé perquè ara ve del bo al millor. Sí, comencem a pujar les crestes, no? com diu vosaltres, i ai, ai. <laughs> ara porto doncs, un grup que es diuen Distemper i és una banda de, de Rússia wow. que es van formar al 1989, vull dir, ja tenen uns o quants sigui, anys. no només portes ritmes balcànics <laughs> avui, sinó que també te'n vas a Rússia. Eh? Sí, sí, directament. Sí, sí. I el que us comentava, que aquesta banda doncs, al principi es van iniciar com una banda hardcore punk, però a poc a poc van anar afegint com seccions de vents i bueno, van, van evolucionar fins a l'esca punk i bueno, tenen mogollon de discografia, he estat buscant diferents temes i, i ara el que he triat és un que es titula Somni, aviam què us sembla. Enxufa-la! ничего, кроме этой пустоты. Но ну что самое смешное, больше нет мечты. с мечтою до последних моих дней Она останется со мною, потому что никогда мечту за деньги не купить А пока жива мечта, мы тоже будем жить! Distemper, eh, que crec, no?, pel que dèieu ara, que és la primera vegada que sona el pim-pam-pum. I li donem la benvinguda, clar que sí. sí Espectaculars, eh? Molt bé, eh? Molt Us he de dir que pel que la informació que vaig estar buscant a, actualment, o sigui, estan en plena gira, que han tingut durant el mes de setembre molts concerts i ara l'octubre sé si tenien un, dos, tres, tres concerts més o així. Molt bé, doncs si, si us sembla, seguim amb més música combativa, seguim en aquesta edició 284 què mira, portes? Què portes? Mira, jo ara em posaré una miqueta sèrio perquè aquesta setmana ens ha deixat Ostres. el Neil, el baixista d'MCD. Sí, sí m'ho has comentat abans. Mítiques, mítiques bandes que, que venen a partir d'ara, us porto un parell de mítiques bandes i també ha desaparegut el Rufo, el bateria de, de Piperrac. Mm. Setmana negra, però com deia el mateix Rufo, els roquers van a l'infern. Així que que la terra us sigui lleu, companys, i, i bueno, el nostre homenatge des d'aquí també a aquest programa dedicat a, a, al Neil i al Rufo de, de MCD i Piperrac. I els primers que passen per aquí, per, per, aquest, per aquest homenatge, són les MCD, Me cago en Dios, aquesta banda bilbaïna formada el 1979, amb l'Iñigo a les veus, el Joaquin a la guitarra, el Neil al baix, com dèiem, i el John a la bateria. És un temazo extret del qual àlbum de, de la banda, que tothom espero que conegueu, eh, que es deia De ningún sitio a ninguna parte, que va sortir el 1991 i que segur que la coneixeu, que és Barrencalle. Això sí que és un clàssic. Ah. MCD, me un Déu, que ens ha deixat el Neil. Quina, quina ràbia, la veritat. Grandíssima banda, grandíssim tema Zarrangano, ben conegut per tots i totes, aquest Barrencalle. Bon tema, sí, eh? Clar que sí. I hem estat a Barrencalle fent unes sí. pedres. I hem estat, clar que sí. Riqui, et toca tu, què portes ara? Ara porto, porto, home, ara porto els fiasco. Ah. Estava a casa... Anem per feina, no? Estava, estava a casa preparant el programa i no sé per què, he pensat en els fiasco, he pensat fa temps que no treuen res i ho he buscat, dic a veure si a la web tenen alguna no, coseta. a les xarxes, a YouTube, al Facebook, a tot arreu he mirat i què va, no, no tenen, deuen estar preparant-ho. I de fet, l'últim que tenen és del 2016 que van fer una demo de dos cançons. O sigui que en realitat, a part d'aquests dos temes, fot la tira que no... Sí, sí han de tenir la llibreta de cançons ja ben calenteta. Els de Sarrià de Ter ja triguen a treure alguna cosa. I res, quan, a falta de temes nous, pues, porto un, un tema d'aquests que m'agradava de l'any 2001. Un altre clàssic. Històries per a la censura. He buscat, he buscat a veure quins havien sonat i he vist que havia sonat una que es diu Sigo sin saber vivir, oh. que és la continuació d'aquesta, que és Sin saber vivir. Canela de la bona. amor, ayudar a los demás. Piensa ya verás lo que vas a durar, porque en esta vida ya no hay nada en que creer. cerebro un camino, una llave, una forma de escapar. Es que vas a encontrar algo con sentido, ya sabes te equivocas y vas a tropezar. Y volver me deshago, tremenda, tremendíssima, espectacular. <laughs> ens no hem és... regalat, eh? Ens hem fet pols aquí al programa, no sé vosaltres que ens escolteu, però la veritat és que no és Sigo sin saber vivir, és sin saber vivir, que és com l'antelació la, de... de, de, de Clar, aquell... l'original, i després van inspirant-se en aquella, van... Tremenda, tio, o sigui, jo, jo coneixia la, la Sigo sin saber vivir, que de fet crec que la vaig portar jo, però aquesta no me la sabia i és brutal de l'amor, o sigui, <laughs> m'has deixat bocabadat que està puncarrada buena dels Fiasco. Amunt les crestes, penya, amunt sí. les crestes amb els Fiasco, clar que sí. Tremenda banda de Sarrià de Ter que passen per aquí pel pim pam pum i que tant de bo treguin alguna coseta nova ben aviat. Més música combativa, ara és el torn de la Noe que tirarà un altre tema zarrangano. Comença a fer una mica de baixada, no hi ha la veu, podem dir, comença a fer una bueno, miqueta de baixada. Bueno, jo no sé si estic d'acord amb això, pujada, baixada... Ja hi som, ja hi som. Ja, hi som, ja, ja de totes la... maneres, amb les crestes amunt, això, això sí. sí. Això sí, amunt crestes, penya, que això, això s'embala. Jo continuo amb una penya que són d'Euskal Herria, concretament d'Arrasate, i bueno, que fan coi. Eh, el tema que porto es titula Caleac i és un dels quatre darrers temes que, que han gravat durant, durant el mes d'abril d'aquest mateix any, del 2018, i la banda es diu Leguez Campo.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 Bona puncarrada, clar clar que sí. sí. Això, això ja és més el que a mi... A tu et mola. El que em motiva sí. a mi va per ahí. Va por ahí, va por ahí, clar que sí. Que no sigui la darrera vegada que ho portis, Noé. Molt bona, molt bona troballa, espectacular el tema Zarangolo que s'ha tret la nostra companya de la xistera. Ben guapa, ben guapa, més música combativa, més edició 284, anem molt, molt esbarades. Segueixes tu. Segueixo jo. O, o, o la segona part de l'hominatge que ens ficarà la galina de piel a tothom. Sí, sí, perquè també <laughs> imagino que, que tothom se la coneixerà. És la segona part, com deia molt bé el Ricky, de l'homenatge al, al Neil i al Rufo són els Piperra, que aquesta mítica banda de punk rock de punk wow. rock rural a la Ribera, entre La Rioja i Nafarroa, formada el 1990 pel Josecho a la veu, el Fermín a la guitarra, el Chicharro al baix i a les veus, aquelles veus tan, tan característiques del Chicharro, i el Rufo a la bateria. És un tema extret del seu, del seu treball en directe, del seu darrer treball en directe que, va treure, que van treure el 2009 i que portava com a títol La que hemos liado, i és un tema que espero que us agradi i que tothom conegui, Gora Sartaguda. Gora Sartaguda. Thank you. Me cago en mi puta vida, me cago en Déu. Au pa Sartaguda. <laughs> grandíssima, grandíssima aquest gol a Sartaguda les Piperrac des de la que hemos liado del 2009 espectacular aquí al Pim Pam Pum ben, ben trobat el nom, per cert <laughs> la que va dia, la que va dia la veritat és que és un, és un treball que he descobert avui mateix, avui mateix l'he descobert i l'he escoltat de, de bat a bat i és tremendo, jo, tremendo jo sabia que havien gravat però, però no, no ho tinc ni ho havia escoltat. Mm. Doncs la està... És... I tens el disc sencer o només has pillat aquesta Tinc cançó? el disc sencer, l'he escoltat tot sencer. Ah, doncs ja ho compartirem després. Sí, sí, sí hi, ha, hi ha joies allà molt, molt, molt guapes, molt guapes. La veritat és que a la, a la web Borratxos i Orgullosos hi ha, hi ha una mina també, si no, si no heu buscat mai, ja, ja podeu fer-ho perquè allà trobareu molts bons treballs i aquest, aquest l'he tret d'allà. Borratxos i Orgullosos, com, com estem aquí al Pim Pam Pum, amb els Piperrac, més contentes que un ginjo. Celebro que us hagi agradat, celebro que us agradi a totes les que ho esteu escoltant. S'acaba gairebé, s'acaba aquesta edició oh. última 84. Arriba l'última ronda, Fight, sisena cançó del Mestre Tecles. Què ens portes per acomiadar-te? Mira, jo no sé, per, no sé què, què em passa, però últimament me'n vaig a, a Boston, Massachusetts. T'agrada, t'agrada Massachusetts i t'agrada Boston. No, no ho feia expressament, eh? O sigui, és que són d'allà. Trobo bandes i mires d'on són i de Boston, Massachusetts. A mi també em passa, t'ho dic en sèrio, eh? Jo, jo he trobat més d'una i Boston, Massachusetts. Dic, bueno, pues anem, anem, Deu haver anem una, veure. una bona escena no, allí, mm? underground i tot això que ens agrada a nosaltres. Bona música combativa, també allà en Quilàndia. Mira, jo us presento les Wimp, fan despeina. <laughs> Aquesta és un Manolo, eh? Et, fa, faig un Manolo, eh? Fa un, un Manolo. És una, és una penya, tots els components són trans o LGT... Queers o mhm. LGTBI. Sí, abans, eh, fora de micros, ho, li comentava a la, a la Noé que, que he llegit el, no, tot el... Els membres, els, no? Els membres, els components i, i tal, i, i, era, i on especificaven no, cadascú el... Que tocava o... El, el que tocava i el seu... El seu gènere. El seu gènere. I, i eren paraules, clar, a més en anglès, i jo, sincerament... Cap era ni noi ni noia, vaja. No, i, i, i, i eren coses que jo no, no conec. Vull dir, mm -hmm. <laughs> que se, se m'escapava del meu coneixement i, i, i... El gènere és divers, i tant. Hi ha una gran diversitat i, clar, això ens hem de ficar al dia perquè hi ha moltes realitats que desconeixem totalment. I tant. I, i, i en lloc de discriminar-les, el que s'ha de fer és conèixer i... I la gent fa el que vol amb la seva sexualitat, i tant que sí. Res, són les WIMP, i porto des del seu LP, del seu EP Vengans del 2017, porto un tema que es diu Alice and Shit. Fully. música fosca, no? Que ben fosqueta, ben fosqueta, com ens agrada. déu nhi el Manolo segur que n'estaria ben orgullós de tu. Amb tota la ràbia i amb les lletres combatives, que si ho busqueu al... tenen Bandcamp i tal. Wimp, eh? amb, Amb Impressionante. Lletres, Wimp. Però si busqueu al Bandcamp Wimp, eh, trobareu un altre Wimp, que no és... Que no són... El, el, el, el seu... A veure, espera que t'ho digui aquí. Wimp for Wimp. Wim Em va molt bé perquè la veritat és que no sabeu els problemes que tinc per després enllaçar-ho via Facebook perquè clar, hi ha grups que tenen noms com molt comuns i hi ha moltes coses que sí, sí, es sí. diuen igual i, i és una miqueta difícil, però bueno, tot, tot ho fem, eh? Sí, sí, a vegades per buscar d'on són aquesta banda, no? entres al Facebook, els busques a través del Facebook, els busques a través d'on sigui i, i clar, comencen a sortir coses que tenen el mateix nom i és tot una bona, una bona búsqueda. És una troballa, i tant que sí. Molt bé, doncs uh, fins, aquí, uh, fins aquí arriba aquesta edició 284 del Pim Pam Pum. Una, una alegria i un goig cada vegada que ens escolteu. A tota la gent que ens està escoltant, una abraçada ben forta. Acabarem, com sempre, aquesta edició no sense eh, presentar un parell de temes. El primer em sembla que el tires tu, carinyo. Sí, jo per acabar porto un zasca. Un zasca, en, sí. en tota norma, eh? Un zasca perquè la banda que porto és eh, ZSK, que és una banda que es va fundar l'any 97 a Berlín i bueno, ara ja estan separats, es van separar entre el 2007 i 2011 i em va recordar una mica el Ricky perquè vaig buscar una mica d'informació sobre ells i vaig trobar que, que propaguen el veganisme ah, amb, amb la seva música. I, Però vegan. Sí, i també són simpatitzants amb organitzacions com PETA, no el que imagineu, sinó dret dels animals, <laughs> i el sí, Front sí. d'Alliberament Animal. I el tema que porto per acabar es titula Antifascista. Uau, per deixar-ho per tot l'ual. Molt bé, Noelia, molt bé. Doncs mireu, jo per acabar me'n vaig amb, amb aquesta banda que es diuen CC, doble C. És una banda hardcore de punk, hardcore punk de, des de Zagreb a Croàcia. Són la... Caram. No, no és habitual anar no. a Croàcia. Però ja veureu, ja veureu com que criden com si les estiguessin <laughs> sí, eh? degullant. Sí, sí, sí. Som eh, Emily a les veus, el Tuna al baix, el Gabut a la bateria i el Mitja a la, a la, a la guitarra. És un tema estret de l'LP d'aquest mateix any eh, que es diu West, eh, Westland i que porta com a títol Estrà. Ja veureu que, que també foten molta xitxa i, i, molta, i molta canya i amb això ens acomiadarem. És, és bé, un pla... programa que sí, ens hem marcat sí, eh, avui. Sí, sí. Molt avui, bé, avui ens hem quedat ben despatxades entre clàssics, versions i, i música diversa de tots els estils. Un munt sempre... de bandes noves. I tant. La veritat és que no, no, no, no ha deferit en cap moment i, i molt contentes de, de com està quedant. Esperem que us, us hagi agradat tant com, com nosaltres fer-ho. Esperem que ens seguiu setmana rere setmana, que per, això, que per això ho fem. I com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! I revolta! Mit stundenlangen Protesten und teilweise gewaltsamen Blockaden haben mehrere tausend Menschen heute in Dresden einen Aufmarsch von Rechtsextremen verhindert. Alerter, Antifaschistischer. Alerter!